31 день осіду сила українська. Перше чужовір'я і комплекс меншої вартості. Десять століть Україна не була такого українського об'єднання, над яким би не панувала чужа мілітарна, економічна або релігійна сила. Десять століть, многовікове, пригноблене життя створила українців не тільки з комплексу менше вартості, тільки спричинила кастрацію їх будівничих будівничних інстинктів, а розвинула між ними культ угодовства, традиційного попами виплаканого гудучкашинства, свавілля отаманчиків і їхнє бунтівливе арабське поняття волі. Друге. Українське поняття волі, об'єднання синів і дочок України, осіду, перше в світі за останні 10 століть по українському вільно українське об'єднання. Ті, що мають невільніше поняття волі, будуть ремствувати. Почувши таке претензійне твердження, їм треба терпеливо пояснити, що осіду по українському вільно українське об'єднання, тому що воно українське поняття волі члену осіду, першопроходці духовного відродження народу, члену осіду українці по походженню і по вірі. Таких українців під час Святослава не було. Сьогодні вони є. Вони об'єднані в осіду. Трете, чужовірне поняття волі. Творці грецької демократії в Атенах вважали того грека справжнім демократом, який мав хоч десяток рабів по своєму господарстві, і вміг їх продавати на демократичних ринках. І їхніми дітьми розпоряджатися по демократичному, міняти їх за речі, кози збіжжя. Грецькі слова демо, кратія означає народне правління. Ми добре знаємо, що таке москвинське поняття демократії. Її визнавці лежать дротом пов'язані у масових винницьких могилах України. Четверте, їхні імена стануть гордістю. Чужі темні сили, почувши, що між українцями після тисячолітньої перерви існує справді вільна, справді держава творча, сила українська, сила, яку не підпорядковує себе грецькому православію, католицизмові, москвинському комунізмові, намагатимуться в її ряди просунути своїх агентів. Агенти матимуть завдання, силу українську, силу осіду розколоти на групи ворожі групи на групки їхню енергію спрямувати на взаємне очернення і виснаження. Тільки той чужинний сторжник здібний панувати над українцями, який вміє їхні буйні сили, використовувати проти Тремтить майстри змов і роздорів на фронті борні за єдність сил народних. Достойні душею, достойні культурою розуму, члени осіду, проявляють подивогідну непохитність. Чужі темні сили їм не страшні. Вони духовні титани людства, їхні імена стануть гордістю оріани, їхня вірність світоглядові рунвіри стане священною дороговказкою, спадщиною для прийдешних поколінь. П'яте осіду і імперіалізм чужих сил, прагнення тієї чи іншої чужої сили, підпорядкувати рунвістів духовно, політично чи організаційно, або явно чи скрито на них впливати осіду оцінюватиме. Як духовну агресію, як політичний чи релігійний імперіалізм, як зазіхання на елементарні принципи волі, і буде себе боронити, не шкодуючи життя, не шкодуючи вражою злою крови. Оборона. Субстанция национального «Я», дія священна і визнана вона достойними синами всіх народів. З чужими силами може сьогодні і завтра говорити осід як рівний з рівними, як демократ з демократом, як приятель з приятелем, як ворог з ворогом, але ніколи як раб з паном, як вівся з вовком, як пасивність приймай з активним творцем. Шосте вільні народи і українці, хто ми родвісті, чому ми так спрагли з таким глибоким болінням хочемо духовної окремішності. Українці гибнуть на дні чужовір'я, гибнуть не усвідомлюючи своєї гибелі. Їхня свідомість паралізована. Вільні народи, які зуміли чужі сили підпорядкувати своїм силам, вільні народи, народи, які шанують людяність, повинні зрозуміти во ім'я людяності, що українці, кормителі Європи, духовно охляли, утратили вальовість тільки в діях вальовості проявляється єдність розуму, віри і волі. Українці потребують виняткового окремішного становища для визрівання і оформлення своєї національної свідомості для самоутвердження свого я, їм як ніякому іншому народові Євразії потрібна самобутня духовність. Їхньому я потрібне їхнє, тільки їхнє вільне і сонячне я. Їм потрібна рідна українська національна віра. Рідна українська національна віра це святість більше, як релігія. Це всеохоплюючий світ сили української. Відідіші кличі сліпців, щоб вони, як вільні люди з вільними людьми, збирали в лісі гриби. Між вільними народами може бути вільним народ тільки той народ, який має чітко визначене духовне, економічне, історичне обличчя. Без такого обличчя він між вільними житиме як невільник. Він не буде співтворцем філософії волі. Він її бездумно мавпуватиме. Він на волю не матиме здібності в колі народів віль вольних бути собою, і тому во ім'я волі вільно розчиниться між вільними і вільно згине. Сьома. Осиду організація священа. Осіду організація священа, бо вона вірить, що боротьба за волю України, оборону української держави і духовних і матеріальних скарбів є обрядом священодійства, обрядом людини, яка вміє достойно вмерти і достойно жити так обрядом священодійства, а не наказом воєначальника, диктатора, лідера партії, організаційної програми чи загальних зборів. Восьме. Рунвіст, священний воїн України. Священний воїн України ніхто йому не наказує бути дисциплінованим. Він сам себе дисциплінує, тому що він благородна людина, тому що він має дисципліновані думання і почування. Він Пізнавши історію людства, знає, що всюди завжди дисципліна, основа успіху, золотий вінок перемоги, гідність духовного аристократа. Ніхто йому не наказує бути безстрашним. Він сам собі воскрешає вогонь безстраща і своїм безстрашам розброїть духовних і мілітарних вторгників. Ніхто його не кличе йти до жертовника вітчизни, цілуючи матір землю і священий стяг. Він сам іде і ще надіє тому, що такий поклик його високої душі, такий склад його переконання. Дев'яте, він не з ворогами, і ніхто його не муштрує бути непримиренним. Ні, непримиреність – це імпульс його вродженої духовної самооборони. Він свято вірить, і жодна сила цієї віри в нього не відбере тому що його віра це духовна кров його тілесне я, що його хід проти окупантів України, хід обрядового, розумного священодійства. Хорс. Ми знаємо звичай свої наказ батьків і вічні заповіти, і віщий сон в тіні своїх лісів, і ще трав в руках і на халявах, і шелест наших зваків морознах, оброблених руками розів, і край таких, і духів наших стан. Силой миру на загострені Я тримаю слівень Міцна криця кована Гостре залізо картоване, У ворожому серці мій меч Перунова хід безсмертя, і далекі близькі його предки, в покоління, йдуть з ним. Вони живуть і хвилюються в ньому. Він ніколи не йде сам. З ним йде історія народу. Історія народу там, де подвиги його по рідному рідних синів. Одну десята, одну соту поділити на 365 днів. Одні соти частини життя народу. Вистачає, щоб він звільнився з Кайдан. Збудував свою державу, успішно обороняв її границі. Головне духовна монолітність народу, розумне передбачливе використання життя його духовних і матеріальних сил, щоб мати успіх. В лапках успіх, визнаний приятелями і ворогами, треба ту одну соту поділити на 365 днів і частинки вміло дарити щодня, дарити у пристрасному думанні, у свідомих і несвідомих навиках, у праці, в любові, в золоті, в молитвах, в, особ... в особистому нещасті і щасті, в подвигах. Щодня краплю, а не щороку бочку. Одинадцяте щодня краплю, а не щороку бочку. І ось ці щоденні дари для осіду Рунвіри започатковують глибинні оновлення у психіці нашій. Вони непомітно проникнуть у найпотаємніші інстинкти життя. Вони, як невидимий скарб, передаватимуться з роду в рід, з покоління в покоління. Ми цього самі не помічаючи, призвичаємося до світогляду Рунвіри, до державотворчого думання до духовного зріднення всіх нас. Ми станемо новими людьми, і тоді заторжествує перемога української духовної революції. Наш національний організм, наша душа, весь склад нашого чуття і мислення. Буде мати в собі дисципліноване і пристрасне служення вітчизні, служення без шумних декларацій, маніфестацій партійних реклям, служення вітчизні стане величним стилем життя. Жодні сили ніколи не покорять такий народ, такий духовний і тілесний моноліт. Крапля, яка щохвилини падає на камінь, вижоблює його, і він дає тріщину, розпадається, а вилити на цей камінь раз у рік бочку води. Такий подвиг не принесе жодної користи в польс нашого щоденного життя має бути вкомпонована духовність рідної української національної віри, так як у зерні природою вкомпоновані тайни життєвої вічності. 12. Ми не всі однакові. Кожна станиця осіду повинна мати святиню рунвіри і рунтата, рідного українського національного тата. До святині рунвіри може належати кожна українська родина, незалежно від того, чи вона належить до осіди чи ні. Ми єднаємося у столицях осідини, що бути схожими один на одного, як схоже крапля на краплю. Ні. Кожна з нас має інший характер, інший життєвий особистий шлях. Кожна має свою слабість, свою силу, свої світлі і прихмарені дні. Ніхто не має права обробляти ближнього на зразок своєї вдачі і любити його за те, що він легкий для обробки, що він у всьому податливий. Має вас багатство протилежних пристрастей, будуючих і тільки будуючих суперечих, створити плодоносний сад побратимської єдності і сили. Кожна людина, ідучи до осіду, несе з собою щось своє несе своє радище і обурення, пожертви і вади, і кожен черпає з осіду закони побратимської етики. Збагачується духовністю рунвіри і знає, що вона в дні щастя і горі не самітня, вона забезпечена родинною опікою внуків Держбожих. 13. Осідо родина наша. Достойно Рунові скаже, я прийшов до осіду, щоб бути в розпорядженні осіду, щоб своїм життям, своїм упорядкованими думами і діями творити єдність, силу, духовну монолітність осіду, щоб достойно носити квіток осіду, щоб зміцнювати словом і ділом те, що вже здійснене, об'єднане моїми попередниками відомими і невідомими і обрядово шанувати їхній труд, щоб у праці звеличувати свою гідність, щоб мати право прощати побратимам їхні вади і вірити, що вони теж готові простити мені мої помилки. Осіду, родина наша, і в ній, як в кожній родині, є смутки і радощі, є суперечки і згода. 14. Як плодяться гори отаманчики, Болисала в його голові думка, і він сліпо повірить, що вона найкраща, і він зухвалиться її в осіду, шукає, як перекупа, переку, перекупка на ярмарку, прихильників і сколочує свою групку. Починається сварня, тому що не всі з тією найкращою думкою погоджуються. Хто посіяв незгоду? Горе отаманчик, особа деструктивного розуму і розчерпаної душі. Автор блискучої думки, ті, які стали по його стороні. Чума появляється там, де люди способом свого життя підготовлене місце. В достойній родині, коли в когось блесне думка, всі спільні її обговорюють і або відкидають, або втілюють їх в життя. І автор блискучої думки ніколи не схиляє одного члена родини проти другого, ніколи не сколочує свою окрему родину групу. Ні, він має від природи отримані духом крови зріднені, почуття родинної єдності і він єдність цю ставить вище своєї найблискучішої думки, вище всіх своїх особистих свавіль. Всі ті, які з тих чи інших причин втратили мораль родини єдності, ніколи не дорожитимуть єдністю осіду. В них інстинкт родинного самозбереження здегенерований. Вони обов'язково будуть сколочувати свої групові рухи рунвіри, свої осіду, свої храми і оправдуючи, і оправдуючись, ректимуть. Я відійшов від вас, не злюбив провідника. В мене своя блиснула думка, і я знайшов пару прихильників. Всі тепер ріднатися навколо мене. Руку співпраці простягає, хто б'є по руках таких горетомайчиків, той стоїть на варті єдності родинного вогнища і викорчовує віджиті, набуті в рабстві навики. 15. 15. І їх тоді визволить чужа сила. Достойно родиніст скаже, коли я своє вірою поставлю вище єдності осіду, біля мене виросте групка сумнівних прихильників, створиться другого сіду. І в цій групці обов'язково знайдеться хтось ще чесніше за мене. Він декого переконає, що я свавільник і аморальний, і тоді поставимо третю осід. Так може, бо ж люди не обтяжені навиками рабськими постадесьте сіди, всі вони в ім'я, во ім'я рідної віри, поборюватимуть самі себе. Чужа сила не спить вона до вогню їхньою заюш... заюшеною сварні. піділлє смоли. Вони почнуть пектися, душити один одного, рятуючи кожен сам себе, в них виникне спасаючи віру, що свої пани, пани гірші чужих, і їх тоді визволить чужа сила. Вони, проявляючи лаки, лакизництво, їй дякуватимуть за визволення, добровільно стануть гнучкошийними халопами чужої сили глупої, але вольової і об'єднаної. А їхні діти, їх навічасні діти, живучи покірно під опікою чужих панів вивчатимуть рідну історію, що мали вони батьків, нездібних жити об'єднано, мали батьків хворобливих навиків і в дітей на основі такої рідної історії закономірно появиться комплекс меншої вартості. Діти ці рідні скарби батьківські триматимуть між речами малокорисними, їх мучиматимуть Мочи, ти мучитиме віра, що батьки їх не показали прикладу. Як то треба жити в одній родині об'єднано, нещасті ті діти, батьки, яких розсварене. 16. любов і ненависть. Достойний Ронвіз іде до братів, братів чужовірів, щоб їхню сліпу ненависть, яку вони мають до Ронвіри, розрядити, ослабити, поставити їх братів чужовірів у такі обставини, щоб вони духовно воскресли, щоб вони самі відчуло хотіні-бути собою і саме йшли до Ронвіри, так як спрагли у пустині поспішає до джерела. Чужовірна ненависть нам не шкідлива, вона єднає нас, вона поглиблює наше почування, мобілізує нашу оборонну спроможність. Учить нас, надіється на себе. Є такі, що кажуть, нам приємно, що нас починають любити брати чужовіри. Не захоплюємося такою любов'ю, бо вона нас розніжить, приколише до дрімання і умертвить наше священне натхнення, коли брат чужовір влучається чужовіром, нас любить, значить він або перебуває вже в дорозі до Ронвіри, або він у нас помітив охлялість, угодовство, відхилі до основних принципів Ронвіри. Не ставаємо жертвою тих, які нас люблять, тому що ми слабі і осміяні. Не, біймося тих, які нас ненавидять, тому що ми сильні і безстрашні. Біймося потрапити у таке становище, в якому нас ніхто не помічає, ніхто не чує, ніхто не вважає вартими, ні зло, ні доброї уваги. Воно смертельне. 17. Нам з ними не по дорозі. Не кожне багатство, не кожна мудрість і не кожна освіченість корисна. Є мудрість улеслива і підступна, як па, як плазуюча гадана, є освіченість, збагнена силою гіпнозу, чуд церковних і наукових, і поставлена вона на службу чужовір'я. Ми про такого багатства, про такої мудрості і освіченості, бо вони не відповідають світоглядові рунвіри. Вони хочуть нас мудро і освічено закабалити, особливо вони палюють за гнучкими умами і ніжними душами дітей наших. Нам з ними не по дорозі. 18 на словах мудрий, на ділі глупий. Є люди, які вміють говорити мудро і захоплюючи, але вони не мають здібності нічого мудрого зробити. Вони в організаційному житті небезпечні. Їм хвилева вдається людей збунтувати проти провідника. Голови станиці осіду, ронтета проти тієї чи іншої постанови головного столу осіду. І здезорієнтовані люди інколи йдуть за кличем такого говорона і потім починають катися, що лежать до своєї необачності. В народному присліві про таку людину говориться на словах мудрі, а на ділі глупий. 19. Чому бездіяльність небезпечна? Мала гора, мала гора довершеної праці стократ вартісніше. За велику гору слів. Визнавати ронвіру, любити ронвіру і ніякої праці не робити, щоб її втілювати в життя, особисте чи народне. Це те саме, що любити коня і лінуватися дати йому сина, сіна. Прийти до осіду і в ньому нічого не робити, значить ширити ідею бездіяльності, коли виникне така ситуація, що більшість членів правління станиці Осіда нічого не роблять і правду це мудрістю демократів. Хочу роблю, хочу, не хочу. Обороняю осіду, а хочу від імені осіди компрометую осіду. тоді їхню, їхньою вірою стає організаційна деморалізація. Між ними немає достойних завершених справ, які б їхні душі робили красивими, єднали їх і звеличували. І ось ця бездіяльність, охлялість поробила їх дрібнічковими, зневіреними і роз'єднаними. Вони самі себе спротивили. Такі люди не тільки самі нещасті, а нещасними роблять тих, які потрапляють під їхній гіпноз. Двадцяте помиляється не той, хто помиляється. Помиляється не той, хто помиляється, здійснюючи велику працю, а той, хто, боючись помилитися, нічого не робить. Такі безпомільні завжди обтяжене нарікання, що, мовляв, в осіду нічого не робиться. Що час переначний, що таке хотіння є навіть у тих добрих людей, які нічого не робили, а мають хотіння щось робити. Хто тішить себе хотіннями і боїться їх втілювати в життя, щоб не наразити себе на неприємність, на витрати, на поговір сусідів, той поглиблює порожнечі свого серця, серце, яке цвіте, надаючи плодів. Весь праці сіду тяжкий, дуже тяжкий, і котиться він не згори, а на гору. Стоять осторонь, склавши рученьки, і приглядатися, як одержимі лицарі України, тягнуть віз у поті чола і казати, та ж віз іде повільно, значить бути людиною знахабнілого безталання. Віз іде повільно тому, що ти і такі, як ти, є спостерігачами, а не діячами, між спостерігачами часами траплялися розумні люди, але їхній розум ні їм, ні їхнім приятелям користи не приносив. Два з сперше, велася і досі ведеться боротьба, велася і досі ведеться явно і прихована боротьба за розум і душу української людини. І той чужинець, який релігійним гіпнозом, але або залізом окупує ці сили, володітиме Україною чарівною скарбницею світу і талантами душею і тіла і невичерпними земними і підземними багатствами. Українська людина легко потрапляє під гіпноз. Фатальний порог у неволі, скаліченої вдачі її гіпнотизує догматична містерія католицизму, декларативний московський комунізм, театральна обцяцько грецько ортодоксія. Загіпнотизувавшись, вона забуває про своє ставить національний інтерес і живе переконанням, що її покликанням. Вирки долю бути латкою, пасивним сприймачем чужих ізнів, а не творцем свого самобутнього володарського я, творцем таких обставин, які мали вплив на формування психіки людства. Рунвіра покликана історією створити новий характер української людини. Щойно другі, третє покоління, виховані в Рунвірі, будуть новими людьми, людьми нових навиків, вільного і єднаючого і будуючого стилю мислення. І осіду зобов'язана про цю священну місію, переборюючи великі труднощі, виконувати тепер і в майбутньому. 22. я ревниво залюблений. Український народ обдарований і роботящий. Він і тілом красивий, і душею добротний. Я ревнива залюблений у нього. Я вірю українській людині і болісно мучуюсь, коли буває в неї підступна скривжена, обманути. Я себе тішу думкою, що то не вона мене обманула, а дух чужовір'я, який паралізував чуття і вродженої гідності. Я не хочу, щоб чужі сили свою підступною любов'ю тероризували український народ. Я вірю, я пристрасно вірю, що він, мій народ, заслуговує мати кращу релігію як християнізм, греко-римської інтерпретації чи комунізм московського імперіалістичного тлумачення. Він достойний, він вистраждав мати свою духовну силу, свою рун, віру. 23, щоб ми були сильні по рідному між українськими партіями, між тими, які натхнені традиційним чужовір'ям, є прагнення, щоб українці були сильними. Я стверджую, що справа не в тому, що вони були сильними вільними релігійними, а справа в тому, що вони були сильними, вільними релігійними порідними. Тобто, щоб їхня духовна і тілесна сила виростала з їхньої життєвої суті, з джерел рун віри, а не з вижебраного чи накинутого чужовір'я. Сила та, яка між українцями виросте, українці особливий народ, скоріння коріння чужовір'я. Їх же і триматиме в духовній неволі. Вони при допомозі чужих сил самі себе на користь чужих сил завоюють, і чужина за цим їм дасть орден чести, чести самопідчуючого рабства. 24. Тримаючись берегів Рунвіра. Немає річки без берегів. Річка велика чи мала, тримаючи своїх берегів, зберігає силу свою, ім'я своє, своє водне багатство і багатіє вона садами берегів своїх. Ми ронвіси, тримаючися берегів осіду ронвіри, будемо без великої напруги могутніми. Наша могутність буде природня, життям нашим його змістом, вирощена і втверджена. І наша сила стане компонентом свідомості людства. І ніхто не осмілиться розпоряджатися нашими чуттями і використовувати їх на шкоду. Ніхто не осмілиться розпоряджатися нашими дітьми, виховуючи їхні душі і ум їм на шкоду. 25 прийде безславна кончина. А коли ми залишимо береги осіду, рунвіри і віллемося в чужі релігійні сектантські ріки, віллемося в бездонне море інтернаціональних релігій і світоглядів, тоді нас покарає мати природа, Утратимо інстинкт самозбереження. Тоді нам і нашим дітям, нашому майбутньому, нашій крові прийде безславна кончина. Кров наша попливе по жилах чужих людей, які нас не люблять, які без безжалісно занесуть ім'я наше на список племен давно погиблих. І душа наша добра і щедротна, редма заридає, раненою чайкою, схлипне і погасне, як іскра в темряві. 26. Він внук Дажбожий під рідним і під чужим небом на волі і за тюремними гратами, обласкані чужиною і зненавиджені чужиною, у квітах слави і біля стовпа ганьби у часи душевного падіння і душевного піднесення, будучи. Жебраком і будучи багачем, тримаємося, місто тримаємося берегів осі віри. і людство, незважаючи на його жорстокість і забудькуватість, звикне до нас. Погодиться з думкою, що скоріше сонце погасне, ніж українець зречеться сам себе і стане чужовіром. І тому, що він українець, володітиме такими притаманностями людства, люди світу любитимуть його, бо буде з кого брати з того наприклад, або ненавидітимуть його, бо він не такий, яким би вони його хотіли бачити, вічним провінціалом а такий, який він сам воліє бути. Він внук Держбожий. 27. Подвиг. Молода краса людини. Безсмертні подвиги здійснюють не тільки ті, які беруть зброю, щоб викликати вторгників з України, або щоб стояти на границі і до себе прирікають на голодування, на мандрівне життя, які самі себе виставляють на щоденну безпеку і не звертають увагу на поговір вулиці несучи труд, дрова призначені для розквіту, священного вогнища рунвіри. Подвиг вічна молода краса людини. І той, хто своє життя збагачує подвигами, завжди душе молодий. Подвиг кличе до нового подвигу, природньо стимулює людину, зміцнює енергію її невронів, збагачує емоції. І старик, який вміє здійснювати подвиг, обороняючи духовність народу свого. Щиро вітаний молоді, бажаний середовищ, він чарує молодих. Щодня щось зробити корисно для рунвіри, подвиг великий, властівий благодарям України. 28. Ми готові йти на муки. Ми, рунвісти, не боремося проти чужих ідеологій, релігій, соціальних і духовних понять. Вони створені чужинцями, мають право панувати на чужинах так, як і ми маємо право бути самі собою в Україні і на чужині. Ми, тів чужовірів, стресовини, в якій вони тонуть безповоротно. Ми рунвісти, проповідуючи рунвіру, боронимо наші людські ідеали, ідеали порятунку тіла і душі народу. Ми готові йти на муки. Ми не боїмося глузувань, погроз, в'язниць, агентів чужовір'я, які проникають у наші ряди. Ми не боїмося ні духовного, ні тілесного терору, бо ми переконані, і це переконання у нас непохитне. І всі ми, і всі ми достойними людьми визнані, що доля народних правдоносців мученицька. 29. держава всенародна святиня. Ми рунвісти переконані, що краще мучитися за волю народу і в муках духовно ашкахетнюватися, обесмертнюватися, ніж квітнути у неволі пустоцвіта. Ми так високо і ми так по-держимому оцініли волю не випадково, бо сотні, ми сотні літ родилися і жили в неволі. Наша натура далі не витримує гніту духовного і тілесного. І ми, живучи на волі і живучи в неволі, будемо завжди, така в нас віра, вчити дітей законі волі, давати їм наш святий заповіт. Воля там, де її оборонці, немає волі. Немає правдивої людини, немає синів, готових умерти за державу, немає держави. На чолі держави може стати гетьман, диктатор, президент, форма рідного державного управління, явище переходове, достойний громадянин, син народу ніколи не буде форму державного управління ставити вище буття рідної держави, з народної святині. І без неї найбільше щастя, не є щастя, найбільше воля, не є воля. Шлюз.